Sigurno je za umet žalostna, a za one kojima se je desila je radosna. Naime, ovih dana su Allahovi dušmani neprijatelji ubili dvojcu vođa muđahida u Iraku. Ebu Omera al-Baghdadija i našeg brata Ejuba Misrija Mulekaba bi Ebi Hamza. To su bili lavovi koji su već preko deset godina iz dana u dan nanosili velike gubitke okupatorima nevjenicima, amerikancima koji su došli da utrnu Allahovo svjetlo u tim prostorima. Kažem, za nas je to žalost jer smo izgubili velike glave, ali za one koji su skončali na ovome putu, za njih je to velika radost. I oni ništa nisu izgubili, jer Allah te tebara kevotala kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا bel ahjaun inda rabbihim yurzakun. Nikako ne smatraj one koji su poginuli na Allahovom putu da su oni mrtvi. Bel ahja, oni su zaista živi. Inda rabbihim yurzakun. i kod Allaha te bareke wa ta'ala u velikom izobilju. Fari'ine bima atahumullahu min fadli. Oni su presretni kada su vidjeli šta im je Allah dao i svoje dobroti. U jestemširune bil ledine lem jerhaku bihim. I raduju se i čekaju nove vijesti ko će se šehidskoj karavani pridružiti. A zatim, draga moja braćo, mi nastavljamo naš ciklus serijalni da govorimo o najboljem čovjeku historije, o najboljem čovjeku budućnosti, o najboljem čovjeku svih vremena, našem Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem, u kome je sva, s kojim je svakim dobro i u kome je svako dobro. لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Vi u vašem Rasulullahu imate najbolji uzor za ono kako hoće Allaha onaj svijet i puno Allaha spominje. Allah ga je poslao sa najvećim moralom. Allah ga je poslao sa najvećim imanom. Allah ga je poslao sa najvećom hrabrošću, Allah ga je poslao sa najvećom milošću. Allah ga je poslao sa najvećom, najvećom skromnošću. Allah ga je poslao sa najvećim bogatstvom. Allah mu je dao da kod sebe spoji sve odlike svih poslanika su se našle u jednom čovjeku i sve mudrosti svi mudraca i sve dobrote koje Allah te bareke o ta'ala daje svojim robojima ubrizgane su u Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I zato je naš šehadet usko vezan i nema šehadeta osim kada kažemo La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. I zbog Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem će se voditi ratovi do kijameta. Jedni će se boriti za njegov sunnet i za njegov din, a drugi će pokušati da stanu na put sunneta i da stanu na put ovog dina. Prošli put smo govorili o intelektualcima, kako bi bilo njihovo veliko mjesto i kako oni mogu iz koji aspekata da pomognu ovaj lijepi din i da uzignu zastavu sunneta na pozicijama gdje oni borave i odakle mogu da pošalju Svoj glas. Zato što su školovani, pametni, imaju napisano da su pametni. A danas ćemo govoriti o jednom drugom stavešu ljudi i o jednom segmentu koji isto tako mora uzeti veliko učešće da pomogne Allahu Tebare Kevotara vjeru i da bude osobina dobra, a nikako osobina zla. A to su humanitarne organizacije, davetske organizacije, Sama riječ humanitarna organizacija, znači organizacije koje žele čovječanstvu dobro, koje trebaju da budu društveno korisne, kakva je njihova uloga u pomaganju Rasulullaha sallallahu alaihi ve selleme? Sigurno velika. Mi smo došli do 77. vida pomaganja Allahu a poslanika alaihi salatu wa sallamu. A on se ogleda da upravo oni koji imaju pare i koji mogu da pobognu, oni moraju da opravdaju svoje bogatstvo, da u protivnom ne bi bilo prokleteno, jer poslanik kada je sratu od sram kaže zavidnost je dozvoljena samo dva slučaja. La hasede illa fitletein, nema zavidnosti osim u dva slučaja. Čovjek, atahullahu ilm, Čovjek kome je dato znanje, pa ju tefa bih nas, pa se ljudi koriste tim znanjem, podučava ljude hajru. U ređulun a dahu Allahu mal, pa ju tefa bih. Čovjek u kome Allah dao dunjaluk i metak, i on pomaže s tim metkom Allahu u vjeru. Tavoj dvojici ili dvijema kategorijama kojima jedino dozvoljeno da se zavidi su ove dvije kategorije. Ljudi od iluma i ljudi od imetka, ako ilum koriste kako treba i ako imetak koriste u prave strhe. Mi smo danas pretplavljeni, to jeste naša maloljetnička populacija djeca, gledaju nekakve crtane. I uglavnom je to Tomo i Jerry. Ovo su crtani koje su napravili židovi. I znajte dobro da njihova djeca ne gledaju crtane filmove. Ako već mora tako, i ako ćemo tog opasnog divlje krvka televizor, koji, može, koji je pitovan u osnovi, ali može da podivlja, ako već ima u našim kućama, onda trebamo gledati da s tim aparatom pomognemo poslanika, ali se ratu o sranu, a to je da pripremimo crtane filmove koji govore o sunnetu u onoj formi koju islam dozvoljava i da naša djeca ne gledaju budaleštine od crtanih filmova jer je poznato psijatri to potvrđuju da djeca koja gledaju puno crtane filmove da budu zalupana da im to uništava njevu inteligenciju da se mala se ja imaju 25 godina i tada ponekad pogledaju Čiku i Zagora ili gledaju te crtane filmove od kojih nema nikakve koristi. 78. vid pomagane poslanika, ali sada tu sram. Jeste, draga moja braćo, da ovi humanitarci dijele svoj metak i pomažu sve pozitivne projekte sunneta. A mi ćemo sada nabrajati koji su to projekti. U tom slučaju ćemo vidjeti procvat Islama. Jer Allah Čelešanu kada opisiva nevijenike, sve ulažu. Inner ledine kefaru, jupi hune emu alehum, lija suddu an se bilila. Nevijenici sve potrošiše od svojih metaka na šeitanovom putu da bi odvratili od Allahova puta me pomul muharefe suprotno od toga. Muslimani bi trebali potrošiti i metke i živote. Je najvrednija čast islam. Za islam se živi. Daje se i metak i život. Da bi se uzdigao islam. A ti ako padneš na tom putu, nis, ništa nisi izgubio. Samo si dobio. Jedno moraš umrijeti. Pa neka to bude ponosno i časno na Allahom tebareke wa ta'ala putu. 79. vid pomagane poslanika ali salatu wasalam se ogleda u uspostavljanju štandova gdje se mogu izlagati knjige, CD-evi koji bi se dijelili besplatno na kojima bi bio sunnet poslanika ali salatu wasalam. Danas je sve postalo komercijala. Pa se i vjera prodaje samo onako malo zapokovanije i u celofanu. Pa ćemo danas često, rijetko naći da nam neko kaže, e ovo je fi se bili la. Uglavnom je ovo je fi se bili 10 ili 20 ili 50 ili 100 maraka. Pa ovi humanitarci oni moraju skupiti novac ili svojih džepova izvaditi i bez gledanja koliko su dali u ove projekte knjiga, CD-eva, kutajbata, letaka, ulagati, kako bi se moglo svaki dan dijeliti tom običnom narodu. Vidite ovi dunjalučari, koliko on vidi truda i umora da bi prodao svoju tehniku, da bi prodao svoje namjenice, ne žali štampati kataloge, ne žali plaćati razne žabloplakate, plakate, reklame ovog ili onoga karaktera, samo da bi svoj proizvod plasirao. Mi imamo najbolji proizvod. Mi imamo original, a ovo sve ostalo. Nešto drugo, mi imamo din, koga treba reklamirati 24 sata, jer šeitan želi da uspava ljude. Sljedeći vid pomagljena poslanika, ali je sada 80. korištenje poznatih mjesta pred koji će se dijeliti ovaj besplatni materijal. Ljudi moraju doći u poštu, mora otići platiti struju, mora poslati svoje dijete u školu, mora nekada doći na autobusku stanicu, na aerodrom, na pijacu, u bolnicu, To su javna mjesta gdje ljudi tavafe uglavnom. Na svih tim mjestima morao bi postojati jedan odjel ili neko ko tamo stoji, čami, Allaha radi i dijeli ovaj materijal dok ljudi čekaju da nešto onako snogu lagano i ukusno pročitaju kako bi sunne poslanika, ali se na to zavoljeli, a zatim ga u svakodnevnom životu svome slijedili. Sljedeći vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, a ovo je sve vezano za humanitarce i bogataše, pokretanje nagrdi igara ili pokretanje nagradnih kvizova koji će biti dobro nagrađeni a u kojima će biti takvičenje o Resulahu sallallahu alaihi ve selleme, o detaljima njegove sire, a nakon izvlačenja naj, ili prilikom izvlačenja najbolji, pozvati ugledne ljude, kako bi se i oni zagreli na taj način, pa svoju djecu i sami sebe uključili u projekte pomaganja sunneta poslanika alaihi sallatu wasalam. 82. vid pomaganja, poslanika ali salatu wasalam, pokretanje izdavačke kući, koja će štapati knjige letke CDV i prevoditi na razne svjetske poznate jezike kako bi se narodi i nacije upoznali sa poslanikom ali salatu wasalam. Šta zna Slovenac sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallame? Šta zna Mađar? Šta zna Bugar? Šta zna Rumun? Šta zna Kinez? Ko je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme? Šta zna taj japanac koji je napravio Seiko 5? Šta zna ova ili onaj? Moramo mu dostaviti na njegovom dotičnom jeziku. Kako bi on to slađe čitao? Jer oni su odgajani vjekovima da kupuju svoje, da njeguju svoju tradiciju, da njeguju svoj jezik pa mu moraš kroz njegov jezik kazati ko je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. 82. vid pokretanje besplatne novine koja će se dijeliti u kojoj će biti obraživanja sina poslanika ali salatu wasalam. Ovo sve traži ulaganje, ovo sve traži donatore, ovo sve traži iskrene, koji neće žaliti da troše na Allahom tebare kevotala putu. A bez ovoga nema uzdizanja Allahove vjere. Neće svak doći u mjeseči do prve. Neće svak proklanjati od druge. Neće svak čitati knjigu od treće. Možda nekome mora doći novina. Nekome CD. Nekoga moraš uzeti za ruku pa dovesti u džaniju različiti su ljudi, ljudi su različiti priroda, osjećanja, svatanja, inteligencije i zato treba sa svi aspekata krenuti frontalno, šireći sunnet poslanika sallallahu alaihi ve selleme, koristeći sve dozvoljene metode. I onda ćemo gledati uspjeh i rezultate, iako rezultati uspjeh ne pripada nama. Nama je vakun i amelu, Reci samo vi radite. Fa se jel Allahu amelekum wa rasulu wal mu'minun. Nama je naređeno da radimo. Allah dželle šanu vidi šta mi radimo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme će znati šta mi radimo. Vidjet će na sudnjeme danu svoj ummet. I vjernici vide, ti uradi dobro. Sinoć ili preksinoć, preksinoć sjedni sa braćom iz Kapnjaka, Čuli ste da se kopa neki vodovod koji je podug oko 3 km. jedno zabačeno selo pa se sastali i rekli braćom puno je papagajsanja hajmo ljudima praktično pokazati otišli su sa nekoliko auta i obratili se tom građevinskom odboru i rekli mi smo došli da dobrovoljno pomognemo da kopamo zajedno s vama pod uvjetom da nam date tamo gdje je najtvrđi, jer mi samo možemo danas, a vi imate još puno toga uraditi. Pa su im dali jednu okuku koju su nazvali nakon toga Muđahidska okuka i stavili se tako u projekat. Zove se Muđahidska okuka. Kada su ljudi vidjeli da su ljudi došli i podijelili se u strelce sa lopatama i krampovima iskopali najteži dio tog plana vodovodnog, nije ostalo drugo da su ljudi ostali bez teksta. To je bolje nego stotinu dersova ili hutbi. Pa nekom treba prići nekada s te strane. Ne nekada, nego kada god imamo priliku da budemo društveno korisni, da pokažemo da zaista želimo i sebi drugima samo dobro. Sljedeći vid pomaganja poslanika, ali je selatu selam. Ove humanitarne organizacije moraju biti pametne. Pa u svim velikim robnim kućama, u svim ustanovama, da stave svoje santuke na koje će poznati mase da daju i na taj način pomognu sunne poslanika, ali se radu osiran. Vidjet ćete u raznim velikim robnim kućama, ustanovama, imaju tamo providni sanduci, stakleni, u kojima stoji merhamet ili ovo ili ono, I ljudi ubacuju. Znači, narod je takav, masa kritična. Ako ga pozivaš u zlo, će se odazvati. Ako ga pozivaš u dobro, neće svi, ali hoće i tamo neka, neka skupina. Pa zato je naređeno da govorimo, zato je naređeno da pozivamo, zato je naređeno da konstantno nudimo, a jedino mi imamo šta ponuditi uz Allahu te barek, evo tada pomoći. 85 divnih pomaganja poslanika, ali salatu u salam, formira instituta koji će prezentovati poslanika sallallahu alaihi veseleme i sve ostale poslanike da bi dokazali ovima drugima, židovima i krčanima, da mi nismo fanatici u vjeri, da mi ne veličamo ni Muhammeda sallallahu alaihi veseleme, nego ga slijedimo i slijedimo sve poslanike, i vjerujemo u sve poslanike. I to je u stvari dinul islam. 86. vid pokretanja internet stranica na kojima će se prezentovati sunnet Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme i svi ostali poslanika i njihova zajednička zadaća. Svi su pozivali u tevhid, svi su upozoravali u širka, svi su pozivali šerijatu, svi su spašavali svoje narode i došli su im kao milost, a nikako kao patnja ili kao, kao kazna. 87. vid, pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, organiziranje besplatni skupova tribina gdje će se poslati, poslati nemuslimani i otvorno sa njima voditi dijalog u pogledu poslanika, ali salatu wasalam, na način da pozovemo ako među njima ima razumom obdareni i da im postavljamo pitanja. Pronađite da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ikada slagao. Dajte da je nekome nepravdu učinio. Dajte da je na bojnom polju genocid uradio ili zločin. Dajte da je uzeo pravo i onoga ako nije musliman. Dajte u poslovanju, nađite da je nekada nekoga zakinuo. Neka oni traže, a mi ćemo postavljati pitanja, pa će vjerovato na kraju, ako bude razuma, imalo čistoće u srcima biti La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sljedeći vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, slanje pisama na adrese sa sadržajem o sunnetu poslanika, ali salatu wasalam. Danas ima svaka kuća svoju adresu. Ima svoj sanduk, gdje pošta dolazi. Tako je danas olakšano biti daija na Allahovom putu. Samo treba dobrovoljni poštara koji neće prenositi pogrešnu poštu i na pogrešne adrese da bi nešto od unjaluka dobili. Ima danas ljudi koji špioniraju muslimane da bi nešto od unjaluka dobiju. A ponizit će ga Allah na unjaluku prije ahireta. Zašto da ne budeš poštara Allaha te barek evo ta'ala? Donesi poštu koja je sa sada nebesa objavljena. I ne može ti niko poslu oduzeti. Ovo je firma Islam koja nema viška radnika. Ova jedino firma stalno, stalno prima. Ne gleda ošte kakav zanac si završio. Bitno je da si pametan. To je jedino što je potrebno. Ne moraš biti ni puno ljetan. Možeš još da udu za sebom da vučeš ali je bitno da si pametan, da znaš razlikovati bijelu i crnu boju. Ako ne znaš ti pare, naučiš. sve će te svašta naučiti. Ali možeš odmah da se zaposliš i da zaradiš i platu i penziju i da bereš plodove na dunjaluku i da ti nikada ne presuše plodovi na hiretu. Sljedeći njih pomagaju poslanika, ali je sada tu osran. Pojednostaviti pristup stranicama i pojednostaviti programe koji govori o poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, o njegovoj svakodnevnici. Kao što imamo tamo gogu i neke druge stvari, da tako stručnjaci koji razumiju ovu tehniku, da pojednostave ljudima, čim klikne kako je poslanik jeo, da odmah mu hadis izađe, kojom rukom i šta je kazao prije toga, kako je spavao, kako je putem hodio, kako se je oblačio, kako je razgovarao, o svemu da tako lagano bude doći do sunneta, jer je to cilj, ovo je lagana vjera, zalike dinul qajim i jaka vjera, volakim na ekfera nasi, la ja'lemun, ali većina ljudi ne zna, osim misli da je ovo zaista teška vjera i ne mogu je ponijeti osim ovi preko 2 metra i sa 150 kila. 80. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, slati obaještenja svim putevima, tehnike, o novim savremenim knjigama koje govore o poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme. Čim izađe nešto novo i čim imamo novu neku knjigu, da sav dunjavu bude upoznat, da knjiga kruži i da se do nje može doći. Sljedeći pomaganje poslanika, ali je salatu osram, to jeste 90-ti, izvinit se, pomoći financijski svaki davetski, svaku davetsku aktivnost s kojim se govori o poslaniku, ali je salatu osram. Znači, draga moja braću, kao što je naše tijelo sastavljeno od duha, od duše, i mesa i kostiju i krvi. Tako isto raz za Allahu te barake wa ta'ala pomoć. Traži vrijeme, ljude i novac. Sljedeći hit pomaga je poslanika, ali salatu vas salam, a cilj nam je da danas zaokružimo sa stojom. Štampanje dova i lijepljenje na dozvoljena mjesta. Ljudi danas zaboravili, ne zna dovu za ulazak u mešćinu. Ne zna dovu za ulazak u kuću, izlazak iz kući, odlazak na put. Danas imamo takva pomagala i takve štafarije gdje možemo da oštampamo naljepnice koje će nas sa svih strana posjećati na određenu dovu. Kako se nauči da ne bi mi izmišljali i stalno govorili do kabura Lila el Fatiha na salavat. Fatiha je velika stvar, ona je majka Kur'ana, ona je ona koja liječi ali ona nije zamjena za sve dove. Nego ona ima svoje veliko mjesto, bez nje ne možemo ovaj jedan kijanic. Ali moramo znati druge dove. Jer ako proučimo Fatihu mrtvima, nemamo koristi od toga. Jer to nije uradio Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. To nije uradio Ebu Bekr, Omer, Osman, Nebu Hanifa. Niko to pametan nije uradio. Ko zna šta je vjera. I zato se moramo i ovom metodom poslužiti da se štampaju ljepljive dove koje se mogu staviti na određena mjesta da udaraju u oči kako bi ljudi lakše pamtili dove poslanika ali salatu selam i kako bi učili u svakodnevci svojim ibadetima. Sljedeći vid pomaganja poslanika ali salatu selam pokretanje satelitskih programa na kojima će isto tako na svim poznatim jezicima biti govora o poslaniku Ali Selatu o Francuzima moraš na francuski, talijanima na talijanski, švabama na švatski, kinezima na kineski, pošnjacima govoriš čistim bosanskim jezikom, ali slabo razumiju. A najbolje je kada narod svoj jezik ne razumije. A kada ne razumije jezik, onda ne razumije ni vjeru. Sljedeći vid pomagaja poslanika, ali je salatu selam, iznanivanje slobodnog prostora na poznatim međunarodnim televizijama. Danas se, danas su nevijenici, fratri, sveštenici ubijedili dobar dio kršćanskog svijeta da se može raj parama kupiti. I ljudi dolaze pred crkvu i kupuju kilometre. Dulume i posljedna svještaj, posljedne svještaj u džernetu. Tako i mi ako budemo bogobojazni, Možemo od onih koji bi za, za paru dao svoj obraz i dao ga je dao i svoju majku i svoju vjeru. Nećete naći da muslimani prodaju u džamiju, ali ćete naći da najpobožniji u njihovim redovima, pod navodnim znacima, prodaju crkve i vjerske objekte. Pa ćemo tražiti parama na poznatim svjetskim televizijama da uštinemo od vakta njihovog i programa njihovog da se obratimo masama njihovim i da iskoristimo njihove medije kako bi govorili o poslaniku ali salatu wasalam. Isto tako na radima. Sljedeći ispomaganje poslanika ali salatu wasalam pravljenje centrova sunneta u kojima će se moći naučno izučavati sunnet poslanika ali salatu wasalam. Mi danas imamo, draga moja braćo, teološke fakultete. A samo, sama riješ teološki fakultet, znači ne obavezivate. Možeš biti papagaj, a ne moraš rad po tome. Možeš naučiti nauku, a ona te ne poziva i ne natjerava da moraš to sprovesti u svom, u svom dijelu. I zato oni koji su pravili ovakve centre, sada imaju atomsko oružje kao što je Pakistan. Koji su imali velike centre sunneta, i velike centre kuranskih škola danas sređuju stanje i pripremaju se da i oni u svojoj avliji pometu ono što ne valja i uzdignu zastavu Islama i da sudi Allahu te bareke o ta'ala zakon. Pokretanje kutubhana koje će biti dostupne da ljudi mogu svakodnevno da iznajme knjigu besplatno iz koje će čitati sunet poslanika, ali i salatu wasalam. Pokretanje stranica o porodci poslanika, ali i salatu wasalam. Danas zapad je izgubio porodcu. Danas je krilo majke zamjerilo čuko. Pa treba potencirati da se puno prezentuje porodični život poslanika, ali i salatu wasalam. Da vide ljudi da se emotivno djeluje na ove nacije i ove narode, da znaju da se bez osnovne porodce koja se žena zove i kuća zove i djeca zovu, ne može normalno živjeti. To je Allah dao da tako ljudi žive u zajednicama, a osnovna čelija te zajednice je porodični život. I mi vidimo kad čovjek sam sa sobom priča ili ne zna šta priča ili kuću pravi ili ga je žena ostavila. Sljedeći vid pomaganja poslanika, ali je sada tu 798. Štampanje CD-eva i letaka koji govore o poslovanju poslanika, ali je sada tu 8. Jer danas je sve postalo marka. Danas ljudi, nažalost, obožavaju paru. I govore ružne riječi. Pa treba ljudima dostaviti kako je poslanik, ali je sada tu 8 poslovao. Može li se islamskim poslovanjem biti napredan trgovac, ekonomista? Ili moramo prvo objaviti Allahu rat i onda kada šta je ovo? Danas usput sam stao na jednoj pijaci i čujem kako žena vapi i govori. Govori joj druga, kaže, kako ćeš kiriju platiti? Ma ne brine me, kaže, ona kirija, brine me kako ću ratu od kamate platiti. A nije brinulo tu našu tetku neku tamo kada je potpisivala ugovor gdje stoji objavljuje vrat Allahu Đalešanuhu. Nije bila svjesna koje će posljedice sada doći. Sad ne može spavati u tom svom krevetu udobnom koji je bio uvjet da se objavi rat Allahu Tebareke wa ta'ala. 99. vid pomagljena poslanika, ali salatu od salam, puno govora o poslaničkoj porodici i puno cijenjenja poslanikove porodice Alubejit, ali ne na način kako to neki drugi hoće kazati i stalno liju suze krokodilske kako vole Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kako vole poslanikovu porodicu, a čine im najveći i nezapančeni zulum. Zato mi muslimani ahli sunnata od džemata imamo naredbe u pogledu porodice poslanika alaih salatu wasalam. I to je bio vasijet našeg Rasulullaha sallallahu alaihi wasallame. A u tom životu i u toj porodici je veliki ibret za nas. I to je sastavni dio našeg vjerovanja. Da volimo, uvažavamo i cijenimo porodicu poslanika alaih salatu wasalam. Isto ti vid pomaganja poslanika alaih salatu wasalam. A sa ovim nije zaokruženo. O milionima se može govoriti i trilionima. Upoznati poslanika ali salatu wasalam kao halifu i predsjednika. Danas čovjeku dadnemo poziciju da bude portir pred nekakvom nenaprednom firmom i sa njim se više ne može pričati. A do nekog drugog da dođemo i da sa njim obavimo razgovor da mu kažemo boj se Allah kako to radiš. To je više nemoguće. Poslaniku se nije trebala njegova deva najavljivati. Mogla je i ona reći o Allaho poslaniće, ovaj moj gospodin ili ovaj moj vlasnik mene pretovara. Mogla li mu se ona požaliti kada je ona tijela? A danas muslimani ne mogu kod svojih predpostavljeni, bez obzira da li su muslimani ili nemuslimani, zvanično predpostavljeni, ne mogu dobiti svoja osnovna ljudska prava. Moraju doći invalidi u Sarajevo i da ruše sve pred sebom. Zato što oni koji danas vladaju ili muslimanima ili nemuslimanima misle da će to vječno tako trajati i misle da je uspjeh u tome ako se uzoholimo i ako ne budemo obični nakon toga što smo dobili neko Zaduženje, to je emanet tvoje ume i dinne damet, ali na sudnjem danu će to biti veliko kajanje i zato će reći nevijenik i alejteni kuntu toraba, kamo sreće da sam bio zemlja, kamo sreće da sam magrac bio, na sudnjem danu će bolje magrac proći, nego mnogi oni koji predvode ljude i koji su odgovori za ljude i koji neće da budu prirodni, a Allah te barek je od objavio prirodnu vjeru.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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر